rin sila, oh. Hi guys! Hello, comics people! Pangalawang episode ng aming kalokohan. Ng Indie Comics Podcast. So, dalawa lang kami ngayon kasi busy yung dalawang kasama namin, si Giuseppe at si Gio Kami hindi masyadong busy. Hindi Saka, na gano'n malapit lang yung bahay namin sa isa't isa. Sakto lang. Mm-hmm. So, anong pag-usapan natin ngayon, Mel? Ikaw. Ako? <laughs> Pag-uusapan natin ang iyong comics. Ah, okay. Sa katunayan, nandito yung mga comics ni RD. Kasi bahay ko to. Kasi bahay niya to. Ah, ah. Comics ni RD. Ah, ang tawag nga ng... Jack. Jack. Jack to, no? Oh, Jack. Ano to? Malay mo. X1, X2, X1, X3. X2 hanggang X5. Pero walang tungkol sa X's doon? Extra. Extra rice. rice. With extra rice. Sinigang. Sinigang. Bombay. Ano to? Minsan gusto kong magwala. Minsan gusto kong magwala. Burn, baby, burn. Burn, babe. Yung kanta to? Hindi. Ano to? Tsaka ang roommate kong aswang. Okay. So, ito yung mga comics ni RD. Uh, ah, tawag ko dyan mga mini comics. Oo. Uh, nag, mas maliit siya sa actual size ng mga mga normal size na binibenta sa mga indie comics units. Pero yung mga comics na binibenta, usually, long coupon tapos pinatik. Uh, ah, mga doble ng size Oo. nito. Yung iba naman, A4. Mhm. Tapos sinaati pin. Yun yung mga normal size ng comics. Tapos mga ganito. Ganyan. Ganito naman yun. Ganito sa akin. Oo. Pero sa akin, ganito lang. Saan ka nagpapaprint? Ha? Saan ka nagpapaprint? Ah, sa una, una kong paprint is uh, Iza. UP. <laughs> Tapos, uh, dati yung work ko is uh, Saan? Sa may Eastwood. Ah, kaya ka doon? Sa Isa Katipunan. Ah, sa Katipunan. Oh, may branch sila doon. Napaka-expert ng uh, mga trabahador doon, yung mga print guys. Sobrang sanay na sila sila sa... O sanay na sila sila sa trabaho, tapos mabait pa. Tapos alam na alam mo na in good hands yung comics mo. Parang mahal na kayo doon. Ay, hindi ko lang alam. Hindi, parang, hindi ko pala try ulit. Oo, oh, tagal ko na din. Kasi, parang ano na, ewan ko, siguro dahil marami nang nagpapagawa. Hindi, try nyo. Okay pa rin doon. Isa, sponsor us. Pag service yung hinahanap nyo, isa. Pero yung mura, mas may ibang mas mura. I think. So, bakit pag-usapan natin tong Burn Baby Burn. Okay. Tungkol saan to? Um, siguro simulan natin kung alin sa mga nauna dyan. Ah, sige. Oo. Ano ba? So, ang chronological order ay nung lahat pala ito ay nag-start, nitong mini comic series ko ay nag-start early 2015. Lumabas sila ng gantong size nung first comic it. First ano comic it! first comic it mo lang ito nilabas? Oo, first comic it. At katapos nun, Sunod-sunod na ng buong 2015 ang paggawa ko ng ganitong series na ka-inspire sana ng ibang tao ang paggawa ko ng mga ganitong comic series na Ba't ganyan size? Ba't hindi mas malaki? Unang sa lahat, gusto ko unique. Mm, unique na size. Tsaka, ang pinaka-goal ko kung bakit ganito yung mga size ko is para sa palagi ko, pag mas maliit siya, mas bagay siya sa mga one-shots. Kasi lahat ng mga comics ito is um, hindi series. Eh, sa sa akin gusto ko lang magkwento ng magkwento at gumawa ng maraming storya na maibabahagi. Kaya mas maliit. Mas maliit, mas mabilis. Di ba, ano, mas yung iba baka mas madali nilang mawala ganyan kasi maliit lang. Hindi naman siya ganun maliit pero hindi na okay lang siya. Tapos ano sumunod? Okay. Pagkatapos nitong dalawa, ay sumunod na lumabas ang ano? Mm-hmm. Ito, silang dalawa. Tigda dalawa pa yung nilalabas mo. Hindi. Mag, ito, magkasama magkasama tong tatlong to. Nakatatlo ako. Sa, sa ano, isang kono yan, bago? <laughs> Dami. Ilabas ko lang. O, yan. Ang, si, ang roommate kong aswang, inspired ng roommate ko nun, Mamaya, uh, kung bakit. This, comics. Itong one-shot na to, ang sinigang, kwento ng Lumbay, ang comics na pinakaayaw ko sa buong buhay ko sa paggawa ng comics but it led to other things that are good in my life. Nice. Yes. English. English. Na kinakatuwa ko naman. At uh, parang bagayan, uh, nagkaroon ng suggestion yung sa naming ka-table nun. Sino? Si Vlad uh, Vlad. uh, ah, Hobson. Mm-hmm. Eh, ba't di mo lagi yung extra rice? Uh, parang nagjo-joke lang siya. Ah, kaya gumawa ka. Gumawa ako. <laughs> you don't dare me. <laughs> Pero yun nga, extra rice with extra fries. Parang mapartneran to, but it doesn't mean na series sila may somehow related sa characters, pero you can read it on its own. Wow. Tapos, ito na. And, and then, lumabas ng kusa itong si X1, X2, X3, X4, X5. Kusa? Ano yun? Ay, hindi mo ginawa? Gumawa, ay, pak! Hindi, siya ng mag-isa. Sorry. Ah. May, wala siyang partner na kasama. Hmm. Pero meron akong plano dito eh. Kaso hindi ko pa na uh, tataos. Naka-pending pa siya. Ito is, uh, wala siyang excess dito. Walang hugot. Ano It's a, yeah, Space Adventure Comic Superhero Team. Nice. Mm-hmm. Si, siyempre, sila, sila X-Men, <laughs> pero sila ang X5. X5. Uh, mm-hmm. Tapos si Jack. Ito ang ito ang mini comic series na 2016, Jack, tsaka Hipon sa Hapon yung isa. Asan yung hipon sa hapon? Wala dito. Kulang pa rin hipon. Basta dalawa yun. Oo, oh, dalawa. Medyo... May ano natin ipakita. Oo, may ano ipapakita. Okay. Ang dami na. May balak ka bang i-compile to? Balak? Oo naman may balak. So, unfortunately, as an indie creator, uh, um, we lack a certain budget to produce books and compile our stuff. But it doesn't mean it's eh, na mahihintong kami doon. Hindi. It, pending pa din yun. Mm, dahil parang tong pag- podcast na to, cellphone lang. <laughs> Sobrang indie. Indie Okay. Pag-usapan naman natin, simula sa dalawang mag-partners, ang Oo, minsan gusto ko magwala at Mm. burn baby burn. Yan, Tungkol saan tong bir- burn baby burn? Ah, um, ang Bird Baby Burn, ano siya, silent comic na ginawa ko. Tungkol lang siya sa isang tao na magkaroon ng kaligayahan. Nice! Kaligayahan. Nakakuha siya ng kaligayahan dito sa munting posporo na hawak niya. So, ang ginawa niya... Huwag mong i-spoil. Babasahin nila yan. Ay, malalaman niyo. Sa loob. <laughs> sa loob. Mm-hmm. Kasi mm-hmm. ito, tungkol saan yan? Siguro lahat ng tao pag dumadaan sa table, tapos nababasa yung title, minsan gusto ko magwala. Medyo napapangiti sila. Parang, parang minsan nga, parang gusto kong magwala. Mm-hmm. Yun nga yung gusto nila. Actually, yun yung ano, parang mag- magandang gawin ng mga bagong gagawa ng comics. Kapag gagawa kayo ng comics, yung title, kailangan catchy. Mm-hmm. Kasi hindi naman nila alam kung tungkol saan, kung maganda ba yung comics mo eh. Pero kung catchy yung title mo, mapapalingon sila. First, ano na yun. First impression. Oo, oh, first impression. Tapos, anong gagawin? Pipick upin nila yung libro, tapos kung saan to, ganyan. Tapos, if they like the story, oh. they'll buy it. Mhm. Tapos, Tingnan nyo naman, may tungkol sa, may nakadrawing na ice cream dito. Parang yun nga, nagwala siya, pero somehow related sa ice cream and bullying. Yes, mm, okay. Mhm. Tapos, anong sumunod? Yung pinakaayaw ko sa lahat, Ito yun, oh. hindi, yung sinigang. Ah, sinigang. First time kong na-sold out Indicate 2015. Uh, ah, ting banggit ko yun nung last podcast namin. So, yun, yun ano yung pinaka... Parang recipe comics, naman. Totoo! Actually, matututo ka talaga ditong magluto ng sinigang. Instruct, instructional siya kung paano ka talaga magluto ng sinigang. Tapos, may twist sa loob. Kaya... Ano yun? Twister fries? Hindi that guy. <laughs> ano, may Huwag mong sasabihin yung may malungkot, may malungkot na twist kasi nandun nga sa title, Sinigang, Kwento ng Lumbay, pero matututo ka magluto ng sinigang. Thank you. Huwag mong i-spoil. Hindi. Ma- Mapapanish yung sinigang. <laughs> Tapos, anong susunod? Ang roommate kong aswang, Hala, ba't may roommate kang aswang talaga? kala ko, kasi inspired siya dun sa roommate ko. Uh, kasi aswang na, yung roommate mo? Hindi naman. Kala ko aswang. Kasi uh, kung nanonood ka, Bamel, nung panahon ng Shake, Rattle, and Roll nila mm. Maricel. Ah, uh, yung undin. Ah, may undin, may mga aswang talaga. Tapos sinasabi nila kapag meron kang langis, tapos may aswang na malapit, kumukulo. Talaga? Hindi ko alam yun. <laughs> Doon, kasi yung Doon mo kinuha yung idea? Oo, kasi yung roommate ko, kasi iba kaming mag-roommate, hmm. biglang may nakita kong parang herbs, herbs na langis. Mm. Uh, Siyempre, vegetarian lang naman siya. Hindi naman. Langis eh, alam mo na, yung parang pang, pang Parang ipigas in oil? Oo, nasa botelya na uh, glass, tapos kapag, alam mo yung pagsaman nanggal, galog, maghahati, ganun. Mm. Parang ganun, yung mga aswang in So, may, Manila. marami siyang ganun. May isa siyang boteng ganun, tapos may herbs sa loob. Siyempre, ano ba gagawin mo kapag may aswang kang roommate? Kuha ka <laughs> ng ano. Ah, hindi. Kinonfront ko. <laughs> aswang ka ba? <laughs> Ano sabi niya? hindi, joke lang. Pero dun nga na, ah, naka yung idea kung anong gagawin mo. Eh, para siyang nag-iimbestiga kinukuha niya yung mga datos na sa pagtira niya sa roommate niya na magka-come up siya sa conclusion na, uy, baka nga asong yung roommate ko. Amazing. Mm-hmm. <laughs> Basahin niyo to. Tapos... 4 out of 5 star. Ayon sa Flipgeeks. <laughs> wow! Yan ang nirate nila. oh, may, may, yung halos lahat ng comics ko nire-rate sa Flipgeeks. Barkada mo yata yung Flipgeeks. Eh. Hindi naman. They're just really good guys. <laughs> Tapos, extra rice with extra rice, uh, same character dun sa sinigang, pero same character? Same so, chara- may continuity yung mga comics mo? Hindi. Um, ah, you can read this on its own. Somehow similar lang sila dahil sa character. Pero ah, okay. uh, iba yung Pero, datingan dito. Story. Iba yung story dito. Parang may burden siya deep inside na hinak. Try to co-up. Cope up lang. Trying to survive. Kaya nga, extra rice with extra try. He's just trying his best to survive. Okay. Tapos, X. Ah, uh, diniscuss mo na yan eh. Ha? Hmm. Parang superhero oh. team. Hmm. Adventure. Ito, tas Jack. Ano to? Titus, ganun. Minuan. man. Isa tong collaborative work. This is like six years in the making. Wow, tagal ah. <laughs> Oo, kasi dito may writer si Willie Regua. Kaklase ko siya nung nursing ako. Yes, nagtapos po ako ng nursing sa Far Eastern University, Manila. That's a different story. So, yung Jack ay isang horror comedy. Tapos, maraming jokes dito. Talaga? <laughs> maraming joke na siyang nakakatuwaan nyo. <laughs> Or maiinit. Mm-hmm. May spectrum sobrang nakakainis, nakakatuwa na. Ganun. Pero, patayan. As in, ito, one shot din. Murder. Oh, murder story. Nagsimula kasi yun, nagkaroon kami ng idea nung kaklase ko na well, gumawa tayo, gumawa siya ng story ah. So, sobrang tuwa ako dito. Billy, ba't di natin to gawin comics? After <laughs> six years. Tagal na. <laughs> kasi Saka parang, oh, maraming naging busy sa buhay hindi mo na ako nag-comics, natigil din yung pagda-drawing, pero eto na siya, Jack. Ayos. So ano yung best seller dito? Ano, alin yung mabenta? Um, yung... Ang pinakamabenta sa... Pinakamabenta is yung extra rice with extra rice, lalo na yung sinigang tsaka yung roommate. So every time na may convention, ganun, nag, so yung naka-display sa table mo, sila. Uh, pero okay, diniscontinue ko na yung pag-print lahat ng 2015. Collector's item na sila. Ah, talaga? So anong dinadala mo pag convention mo yan? Wala na? Wala pa. Hindi mo talaga ito ipibenta? Hindi na. So itong pinapanood nila, parang wala lang to? <laughs> Kasi hindi na nila mabibili? Hindi na. <laughs> ang mabibili nyo na lang is yung mga bago. Yung mga bago. Oh. So, ewan ko, baka mag-reprint ako ng last time. Or ano, mag-comment kayo kung gusto niyo tapos ano na lang. Hindi na. Ayaw talaga. Ewan ko, hindi ko pa alam. Pero yun sa ngayon, hindi na. For now. Hmm. Hindi na. So yun, ito yung second episode namin. Mga comics ni RD yung topic. Oh, tapos yung latest nga yung sa ipon sa hapon. Oh, tungkol saan ba pala yun? Ha? Tungkol saan yun? Tungkol lang sa hipon. isang tao na naging ipon sa hapon. Amazing. <laughs> Literal. Yun lang talaga. Oh, yun lang talaga. So yun. Salamat sa panonood ng aming second episode. Hanggang sa muli, ako si Mel Kasipit, isa akong freelance artist. Freddy Aquino, um, comic artist, part-time lover sa gabi. At paalam! Bye-bye.